بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد چهلومین باب از بابهای کتاب عدد مفرد امام بخاری باب من دعا لصاحبه کسی که برای دوستش رفیقش برای فرزندش یا هر کسی دعا میکنه ان اکثر ماله و ولده مال و فرزندش الله زیاد بکنه آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا به یه چیزی که اصلا توانش نرسه یا اشتباهی ازش سر میزنه در دعا خیر محاله چرا محاله چون اگر بود باید انکارش از الله جل و علا به ما یاد میشد یه چهره رو خمی به ابرو میکشه نابیناست نمیبینه الله از بالا وحی میفرسه حبس و تولا ندید اون نابینا الله از اون بالا تصحیح میکنه نه حق نداری خم به ابرو بکشه جلو یک مسلمانی بعد یک دعایی بکنه نوح دعا کرد الله انکار کرد بر دعاش درسته گفتیم در درس قبلی نمیشه که رسول دعایی بکنه و اون دعاش اشتباه باشه و الله اصلاحش نکنه پس دعای رسول الله صلی الله علیه و حق پس ما باید این چنین دعاها را یاد بگیریم و در حق خودمون دعا بکنیم و سعی و تلاش بکنیم بر اینکه این مسئله بر ما حاصل بشه طلب مال بد نیست رسول الله صلی الله علیه و برای خودش بزرگ داشت شطوری داشت قربانی کرد در حجت الوداع صد تا شطور غیر از اون بوزهایی که داشت رسول الله صلی الله علیه و که سر میزد برای مهماناش وقتی که می اومدن چون تاجر بود تجارت میکرد وقتی که در مکه بود عثمان رضی الله عنه با اون مالش ثروتش بود که وقتی که در راه الله داد ما ضر عثمان بعد هذا بعد از این دیگه هیچ ضرری به عثمان نمیرسونه با این کاری که کرد مال سبب شد که این چنین فضیلتی عثمان رضی الله عنه پیدا بکنه پس مال بد نیست مال وقتی بده که در حرام انسان بیاندازه اندازه انسان را مغرور بکنه متکبر بکنه اسراف بکنه حق ایتام و حق فقرا را از اون مال نده این مال مذمومه لاها دعا میکنه در حق رسول الله در حق انس بارلاها مال و فرزندانش رو زیاد کن یکی مال یکی فرزند هر دوتا خیرن خیرن واسه الله باید بخواهی الله خیر و برکت در مال روزیمون قرار بده برکت مالی که برکت داشته باشه 65 حدیث حدیث انس رضی الله عنه قال دخلت على النبی صلی الله علیه وسلم يوما روزی وارد شدم نزد رسول الله در یک مجلسی جایی اونجا هم منزل خود انس بود مادرش ام سلیم ام سلیم مادر انس رضی الله عنهما میگه خب رسول الله صلی الله اومده انس هم وارد میشه و ما هو الا انا و امی و ام حرام خالتي ما هم چهار نفر بودیم کلا من رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرم ام سلیم و خاله ام ام حرام اذ دخل علینا فقال لنا وقتی که رسول وارد شد اونجا که بودیم در اون منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها خطاب میگه الا اصلی بکو الا اصلی بکو نماز بخونم براتون حالا بعضیا که مریض قلبن میان میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور رفته به خونه نامحرم اونجا بوده فلان بوده اینا جواب دادن پاسخ قبلا در صحیح بخاری که دیگه نیاز به تکرارش نیست الا اصلی بکن خیلی از چیزها هست انسان چون پشت پرده نمیدونه خصوصا در بحث انصاب و در بحث شیرخارگی کی از اونها محرم هم دیگه همینطوری یه قضاوتی میکنن حالا چون اینجا اینها انصاری بودن در نتیجه مثلا پس لازمش اینه که محرم رسول الله صلی الله علیه و نبودن و الی آخر و رسول الله صلی الله علیه و چطور با اینا خلوت کرده و این گستاخی و بیادبی را به خودشون اجازه میدن فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا براتون نماز بخونم و ذاک فی غیر وقت صلاه وقت نماز هم نبود نماز فرض یعنی نماز نافله بود فی غیر وقت صلاه فقال رجل من القول فاین جعل انس من این شخص شاگردی بوده از انس سوال میپرسه از انس انس کجا ایستاد یعنی شما کجا ایستادی وقتی که یا یا شاید یکی از تابعین بوده که کسی که روایت داره از انس میکنه میپرسه فقال جعله عن یمینه او را دست راستش قرار داد یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله چنانچه در روایت ابن عباس رضی الله عنهما داریم که دست چپ رسول الله صلی الله بود و دست از عقب میگیره و او را میچرخونه و دست راستش میاره پس جای معموم وقتی که امام و معموم فقط دو نفرن جای معموم کنار امامه کنار امامه نه عقب نه جلو اون چیزی که الان عرف شده اینکه یک وجب یا نیم متر معموم عقب بیسه اینو امام بخاری رحمه الله نقد میکنه در صحیحش و بابی را میذاره باب یقوم عن یمین الامام بحذائه سواء بحذائه موازی امام سواء راست در یک صف معموم کجا میسه اذا كان اثنين بعد استنادم میکنه به همین حدیث چون انس رضی الله عنه میگه که ایستادم کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ما داریم که رسول الله صلی علیه و سلم در منزل ام سلیم نماز میکنه یکی اینجا داریم این روایت انس که خودش انس تنها بوده که کنار رسول الله صلی سمت راستش میسه یک حدیث دیگه داریم در صحیح بخاری که انس میگه من و برادرم انا و یتیم حالا در بعض روایت روایت آمده سلیم صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی الله علیه و سلم و امی و امی و امی ام سلیم خلفنا نماز خوندیم رسول پیش نماز شد علیه الصلاه و السلام من و اون یتیم برادرم پشت سر رسول الله صلی الله علیه و و ام مسلم پشت سر ما این حدیث دلیل بر چیه اینکه زن هر چقدر بزرگتر باشه اینا دو تا بچه‌هاش بودن ولی جلویش ایستادن زن هر چقدر باشه نمیتونه پیش نماز بشه زن نمیتونه رسول الله صلی الله علیه و اقرار بر کار اشتباه نمیکنه و با وجود که محارمشن میتونه در صف مردا بیسه نه نمیتونه حالا زن میتونه پیش نماز مردا بشه عالم نماهایی هستن که فتوا میدن میگه چه مانی هست که زن پیش نماز مردا بشه خطبه هم بخونه سخنرانی هم بکنه چه مشکلی است وقتی که حدیث بخاری خونده نشه آخر عاقبتش اینم با توقع داشته باشی جهل وقتی پیش میاد که حدیث نخونی وقتی حدیث اومد همه ساکت میشینن جرأت هم ندارن حرف بزنن لا تقدم بین یدی الله و رسوله کسی جرأت داره شما روی حرف رسول الله حرف بزنه انتقاد بکنه الا اون گستاخ و بیاده و تربیت اون خارجی صفت مثل اون ذوالخویسره که گفت اعدل یا محمد از این اشخاص شاید پیدا بشن خوارج صفت همچنان در امت هستن گستاخ هم بی ادبن بی تربیتن که به خودشون اجازه میدن اعتراض بر وحی وارد بکنن پس اینجا اون چیزی که انس رضی الله عنه میکنه میگه که نماز خوندیم من دست راست رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی برای ما نماز خون سپس دعا کرد پس دعا بعد نماز هم جایزه نص حدیث دعا لنا اهل البيت بكل خير من خیر الدنيا والاخره همه یک علامت استفهامی بر صورتشون اومده با علامت تعجب نها میکنن دعا بعد نماز جایز شد این نماز چه نمازیه نافله کجا این نماز صورت گرفته در منزل مسلم یا در مسجد خب الان ما میتونیم در این عبادت قیاس بگیریم اون نماز فرضه که اون کسانی که میخونن بعد از فرض دعا میکنن اینها قیاس میگیرن بر این دعای خاص در جای خاص در مسجد و نه در نماز فرض برای اشخاص خاصی رسول الله صلی الله علیه و دعا میکنه آیا درست این قیاس حالا خارج از بحثی که قیاس در عبادت باطله حالا ما به فرض یعنی بگیم مطلقا قیاس در عبادت جایز خب شرط و شروط داره قیاس باید مقیس و مقیس و علی یعنی واجب با واجب قیاس بگیریم نه واجب با مستحب نماز اونجا فرض این نماز چیه مستحب به سنته چطور تو میای قیاس میگیری بعد اونجا عمومیه اینجا خصوصیه اونجا دعا عامه برای همه مسلمان ها هستن اونجا حضور دارن یک بار هم نقل نشده که رسول الله در اون جمع بعد از نماز فرض دعا بکنه یک بار نقل نشده مگر برای منبر و اینجا دعا خاصه چطور قیاس میگیرید شما میگه میشه عام بر خاص قیاس گرفت یا خاص بر عام خیلی از احکام هست این حدیث شاید به نظرمون راحت جلو پیدا کنه یا راحت باشه ولی معانی بزرگ و عظیمی توش هست مثلا حدیث انسی گفتی که مسلم اون عقب نماز میخونه و خودش تنها بوده خب این که نماز شخص اگر معذور باشه منفرد باشه در پشت سر امام اگر معذور باشه چون ما داریم حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله منفرد خلف الصف منفرد نماز نداره شخصی تنهایی نماز خونده بود اون عقب پشت سر صف ها نماز خونده بود به تنهایی رسول الله صلی الله علیه و آله بهش میگه که بر بگرد نماز بخون که نماز نخوندی پس نمازش باطل بود چرا چون جا بود در صف جلو ولی اینجا چون حق و مسلم این نبود که در صف بیسه با این دو نفر چون معذور بود نمازش باید اعاده بکنه نه نمازش مقبوله چون معذوره در حالت عذر نماز شخص حتی اگر به تنهایی نماز بکنه پشت سر صفها اقتدا بکنه به امام نمازش صحیحه این فقط من اشاره کرده از باب اینکه احادیث رو کم نشمرید یک قصه است یک داستانه ولی احکام درش نهفته هست که علماء و فقها اومدن برداشت ازش کردن و احکام ازش استخراج کردن فقالت امی یا رسول الله امی مادرم مادرش کیه مادر انس ام سلیم یا رسول الله قوی دموکه خادم تصغیر خادم خدمتگزارت این خدمتگزار کوچکت ادعو الله له برش دعا فدعا لی بكل خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای من دعا کرد در هر امر خیری هر امر خیری برای من خواست از الله جل و علا حالا نمیگه که چی دعا کرده یک قسمتش میگه کان فی آخر دعایی ان قال اون آخر دعاش از اون دعای خیری که برای انس میگه میگه هر خیری رو برام خاص از الله جل و علا آخر اون دعاش این بود اللهم اکثر ماله بار الله مالش رو زیاد کن و ولده و فرزندانش مال خیره روزیه و ولده و فرزندانش و بارک له و بر او در اون مال اینا کن ما تنهایی مال نخواهیم از الله مال با برکت از الله بخواهیم این فقه در دعا هست فرزند خوبه ولی فرزند با برکت یعنی نور چشمان از الله بخوا فرزند ولی فرزندی که نور چشمانت باشه از سنت مستحب ماها هم در حق خودمون دعا بکنیم اللهم اکثر مالنا و اولادنا و بارک لنا فیها درسته یا نه مال و فرزندان بار الله زیاد کن درش ما خیر و برکت قرار بده انس رضی الله عنه میگه این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق من استجابت شد فقیرتر از من بین انصار کسی نبود شدم غنیترین این یک از لحاظ مالی که در نص حدیثه و ما اصبح فی الانصار رجل اکثر منی مالا هیچ کسی دیگر از من غنیتر و که بیشتر مال داشته باشه نبود هرچند که این دلیل بر این نیست که چون اموالش زیاد بود برای خودش نگه می داشت بلکه در انتهاش میگه یا ثابت ما املک الصفراء ولا بیضاء الا خاتمی ندارم از اون مالها جز این انگشتری که پوشیدم نه تلاش دارم نه نقرش غیر از این انگشتر این مال با برکت میگه انس رضی الله عنه فاخبرتني ابنتي دخترم بهم گفت انی قد رزقت من صلبی فقط از کمر خودم یعنی بچه های خودم نه نوه ها بضعا و تسعین بضعا و تسعین نود و اندی فرزند از کمر خودم الله به من عطا کرده خودش نمیدونست از دخترش میپرسه دخترش بهش خبر داده شمرده تعداد بچه هاش حالا این یک طرف هنوز جالبتر از این در لفظ دیگر نزد امام محمد اومده و ذکر ان ابنته الكبرى امینه اخبرته انس گفته خبر داده رضی الله عنه انه دفن من صلبه دفن اونجا بچه‌هایی که الله بهش عطا کرده از بچه‌اش براش شمرده و اندی کسانی که تا زمان حجاج انس زنده بوده در حیات انس از بچه‌هایش از بچه‌هاش فوت شده تا زمان حجاج یعنی بعد از حجاج هم انس زنده بوده الى مقدم الحجاج نیفا على 20 و 100 بیش از 120 تا از فرزنداش انس تقریبا 60 70 سال داشته در تا اون زمانی که حجاج بوده 120 خوردی از بچه‌هاش خودش میگه که با دست خودش دف کرده در بقیه در روایت دیگر اومده خود خودم با دست خودم دف کردم این عمر با برکت میاد این تعداد بچه هایی که تا زمان حجاجی که اومده میگه 120 تا 120 خوردی دف شدن از بچه های انس رضی الله عنه این گفتم دعای رسول الله صلی الله علیه و در حق انس که استجابت شده این دعای خیری است که رسول الله صلی الله علیه و میکنه شیخ البانی رحمه الله فوایدی را از این حدیث برداشت میکنه میگه یک مشروعیت دعا به فزونی مال و فرزند انسان دعا بکنه مال و فرزندش زیاد بشه دوم اینکه مال و فرزند نعمتن و خیرن اگر در راه الله باشه و انسان باید خیر برکت اونها را از الله بخواهد سوم تحقیق یافتن دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پولدار شدن است هم فرزندانش زیاد شد که هم از لحاظ مال و هم از لحاظ فرزند بیشترین اصحاب شد و الی آخر دیگر فواید این حدیث باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب الوالدات رحیمات حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابن فضاله قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك جاءت امراه الى عائشه رضي الله عنها فاعطتها عائشه ثلاث تمرات فاعطت كل صبي لها تمره وامسكت لنفسها تمره فاكل الصبيان التمرتين ونظرا الى امهما فعمدت الى التمره فشقتها فاعطت كل صبي نصف تمره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها چلو یکمین باب از کتاب عدم مفرد امام بخاری باب الوالدات و رحیمات مادران رحیمه الله رح در دلشون گذاشته مهرورزن نه که مهربانن نهایت مهرورزی رو دارن مهربانی رو دارن دلیل حدیث چی حدیث حدیث 66 مین از انس رضی الله عنه میگه که زنی اومد نزد عایشه جاءت امراه الى عایشه رضی الله عنها زنی اومد نزد ام دو تا پسرم هم همراهش بود تا بچهای اون زن فاعطتها عائشه ثلاثه تمرات ام عایشه سه تا خرما بهشون میده سه دونه خرما سبحان الله این همون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک درهم از هزار درهم سبقت میگیره نداشته بیشتر از این سه تا دونه خرما داشته اونم منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم ایثار میکنن خودشون هم نیازمندن ولی میدن به اون کسی که محتاجه خب حالا این اندک چیزی هم که داره تحقیر نمیکنه هیچ وقت امر خیر را تحقیر نکن حتی اگر یک درهم حتی اگر یک اندک مالی باشه حتی اگر یک بیسکویتی باشه اندک نشمور سه دونه خرما هست میده اون مادر میگه فاعطت كل صبي لها تمره و امسكت نفسها دست اون مادر میده مادر به هر کدوم یه دونه میده مال خودش نگه میداره فأكل الصبيان التمرتين انتو دو تا پسر دو تا خرماشون خوردن و نظر الى امهما هر دو تا نگاه مادرشون کرد طمع دارن تو یکی دست مادره فعمدت الى التمره فشقتها فاعطت كل صبي نصف تمره مادره هم خورما رو میگیره نصف میکن نصف میده نصفش میین خودش هیچی نمیخوره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشه وقتی که رسول الله صلى الله عليه وسلم اومد ام المؤمنین عائشه بازگو میکنه به رسول الله صلى الله عليه وسلم که این حادثه رخ داده رسول الله صلی در خطاب به ام عایشه میگه و ما یعجبکی من ذلك حالا در بعض از نسخه‌ها میگه و ما یعجبک خطاب ام المؤمنین عایشه هست به انس میشه یعنی اگر بخواد خطاب به انس باشه باید اینجا میشد فقالت یعنی فقالت عایشه و ما یعجبک یا یک از تابعین گفته به انس و ما یعجبک من ذلك ولی خب بعیده چرا بعیده چون ما در صحیح مسلم داریم از همین روایت که ام المؤمنین در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ازش میپرسی و ما یعجبکی من ذلك چی چیز تو را به شگفت انداخته ام عایشه میگه فاعجبنی شأنها شأن اون زن این فداکاری که کرد ایثاری که کرد این رحمتی که دیدم ازش که نصف کرد لقد رحمها الله برحمتها صبییها لقد رحمها الله یعنی الله در قلب این زن رحمتی گذاشته که با اون رحمت دو فرزندانش را از اون چیزی که خودش بهش نیاز داشت داد به اونها از خودش گذشت کرد از باب رحمت و اون رحمتی که الله در دل اون مادره گذاشته بود و در صحیح مسلم در ادامه همین حدیث اومده من ابتلی من هذه البنات بشی کن له سترا من النار در روایت مسلم داریم ان الله قد اوجب لها بها با این کارش این زن واجب کرد بهش الجنه او عتقها من النار یعنی با این کار یا بهشتی میشه یا از جهنم آزاد میشه جهنم براش حرام میشه لقد رحمها الله الله با این کارش او را بخشید مشمول رحمتش کرد به رحمتها صبیهها ما دو تا فعل اینجا داریم دو تا فعل داریم عمل ناچیز از امون عایشه سه دونه فرما داد بینا چقدر این عمل بزرگ بود که امون عایشه سبب بشه این مادره مشمول رحمت الهی بشه و بهش برش واجب بشه و از جهنم نجات بیابه با یک عمل اندکه یعنی خیر خیرا کوچک نشمر سه تا خرما را داد این مادره از اون خرمای که ام عایشه رضی الله عنها بهش میده هر کدوم یک دونه به این فرزندش میده یکی مال خودش رو نصف میکنه به این دوتا با این رحمت با این بخشش مادر با این ترحمی که در حق فرزندش میکنه این مادره چه توفیقی پیدا میکنه که بهشتی بشه و از جهنم نجات بیابه کی باش در این اجر و ثواب در این فضیلت شریکه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که سبب نجات این زن از جهنم شد فعل این زن خیلی کار سختی بود کار بزرگی بود کار کوچکی ولی ثوابش پاداششی پاداشش چی لقد رحمها الله رسول الله صلی در جواب ام عایشه میگه متعجبی از این جای شگفت داره جای شگفت بیشتر از اون بالاتر از اون تو چیه جواب چی میده رسول الله صلی متعجبی از اینکه این کار کرد نه جای تعجب و شگفت از این بالاتر تو چیه اینکه این کارش سبب آمرزشش شد سبب اینکه مشمول رحمت الهی واقع بگرده خاطر همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی الراحمون يرحمهم الرحمن کسی که رحم در دلش باشه مشمول رحمت الهی خواهند شد الله رحمتشون میکنه مشمول رحمت خودشون قرارشون میده ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السما رحم داشته باشی بر اونهایی که بر روی زمینن تا اون کسی که بالای آسمان هاست الله جل و علا بر شما رحم بکنه و مشمول رحمت خودش قرار بده حالا میاد در احادیث از باب توبیخ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من لا یرحم لا یرحم کسی رحم نکنه رحم نمیشه مشمول رحمت واقع نمیشه حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله باب قبلة الصبيان حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة چه دومین باب از ابواب کتاب عدم فراد بخاری بوسیدن فرزندان بچه ها بچه سالان نونهالان کودکان بوسیدن کودکان حدیث 67 حدیث امومنی المؤمنین عایشه رضی الله عنها که میگوید عربی، بادی نشینی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میپرسه خب اعراب بادی نشینان رسول الله صلی الله علیه و سلم از خصلتاشون یاد میکنه که اهل جفان نه خشک با خشکی بزرگ شده چنانچه اشاره میکنه به اون اصحاب شطور میگه که جفا و خشکی توی اینهاست برخلاف اونهایی که بزرگ گسفن داره رفق و نرمی نزد اونهاست خشکی و تندی نزد اونهایی است که شطور دارن کبر و یک غروری هست توشون خب این نشین میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اتقبلون سبیانک از باب تعجب یعنی حالت انکار داره سوال داره شما بچه میبوسید فوالله ما نقبلهم ما که را نمیبوسیم قسم یاد میکنیم فوالله ما نقبلهم خوش معروف را می میشمارن این معروف این خوبی و چه توقعی داریم رسول جوابش بده بهش میفرماین او املک لک ان نزع الله من قلبك الرحمه نمیتونم چیزی که الله از قلب تو برداشته بهش بر بگردونم رحمتی که از دلت برداشته شده او املک کلک دست منی که رحمت تو قلبت بذارم ان نزع الله من قلبك الرحمه دست من نیست با این قلبی که الله رحمت ازش برداشته عقوبته توبیخه از باب انکار رسول الله صلی برش میگه چه قلبی که رحمتی توش نیست الله رحمت درش نگذاشته این رحمت دست خودته مهربانی و مهربرزی دست خودته انسان با دست خودش قاسی القلب و دل میشه با خشکی و تندی و کبر و غرور و با فروشی و میشه متکبر از روی کرسی بیاد پایین از اون بالایی که او را گذاشتن خودش همیشه بالا دیده من بیام این بچه رو ببوسم کسی که فعل خیر عمل خوب و نیک را تحقیر میکنه این دیگه هدایت شدنش کار سختیه خصوصا وقتی که خودبینی در شخص بیاد اون عایشه خودش نقل میکنه یعنی این قضیه را از باب انکار اینکه یک سنتی رو یادمون بده و اونم بوسیدن فرزندان که اینهایی که این کارو کنن توبیح خواهند شد چرا چون رحمتی در قلبشون نیست و کسی که رحمت در دلش نباشه مرحوم واقع نمیشه من لا یرحم لا یرحم خب چی چی سبب شده در این اعرابی این بادیه نشین در این عمل جاهلیت و خلاف شریعت واقع بشه الاعراب شد کفرا و نفاقا واجدر أن لا يعلموا أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم أن لا يعلموا بحث مشكل كجاس علم عدم علم الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلموا بقول كفر جفاشون با دینشینیشون عدم حضور در حلقات علم كسيك ندون ياد نجيره جاهل باقي ميمونه و حق را تحقیر میکنه مثل این عربی نمیدونه که این فضیلته نمیدونه این ثوابه نمیدونه با همین یک بوسیدن شاید بهشتی بشه همونطور که اون زن با یک خرما نصف کردن بهشتی شد حدود الله حدود شرعش را این عربی نمیدونه جاهله بخاطر خاطر دور بودن از حلقات علم پس این حدیث از جمله دلالتاش یه فضیلت علم فضیلت علم با علم که انسان مشمول رحمت الهی واقع میشه و درهای خیر را بر خودش باز میکنه و شریعت را میداند و بهش عمل میکند بله حدیث بعدی قال مؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم 68 حديث حديث ابو هريرة رضي الله عنه فقد يكتسح تصحیحی نسخها بعض از شيخ بخاري عمر ابن یوسف یاد شده که صحیح محمد ابن یوسفه از شیخ بخاری شخصی به اسم عمر ابن یوسف نداریم محمد ابن یوسف است حدیث ابو هریره رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام حسن بن علی را میبوسه قبل رسول الله صلی الله حسن بن علی و عنده الاقرع بن حابس این صحابی اقرع بن حابس تمیمی نشسته بود فقال الاقرع الصحابي صحابی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام رضی الله عنه ان لي عشرة من الولد ده تا فرزند دارم ما قبلتم منهم أحدا هيك كدومش النبوسده فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم کسی رحنا كنا رحنا مشي رحنا كادي رحنا مشي نمیشه حالا بچهاتون میبوسید یا عبرات بعموم به عبرات بعموم الأفزة نبي خصوص السبب قاعده شرعية ده قواعد فقهية كسي خودش رحنا كنا با بندی و ریش گذاشتن رحم میشه ریش نذاره در حق خودش رحم نکنه رحم میشه خودش به خودش رحم نکرده من لا یرحم لا يرحم کسی پیرهانش از کعبش پایین آورده من جبر ثوب اخویا لم ينظر الله الیه به خودش رحم نکرد با وجه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مادون کعبه در جهنم توبیخ میشه عقوبت میبینه در جهنم در حق خودش رحم نکرد رحم میشه رحم نمیشه جوانی که باید عفیف بشه پاکدامن بشه در حق خودش رحم نمیکنه برای ازدواج بکنه رحم میشه من لا یرحم لا یرحم هر رحمتی از شریعت درشو بر خودت بستی خودت محروم میشی گیریم خودت از جهنم باید خودت بیرون بکشی توی قبر خودت باید خودت بخوابی زنت که نمیخوابه میخوابه برادرت میخوابه فرزندت میخوابه خودت میخوابی رحم به حال خودت کن رحم به حال خودت کن تا رح بشی فمشمول رحمة الهی واقع بشی من لا يرحم لا يرحم حديث عام بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب أدب الوالد وبره لولده حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال أكل ولدك نحلت قال لا قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء قال بلى قال فلا إذن قال أبو عبد الله البخاري ليست الشهادة من النبي صلى الله عليه و سلم رخصه سومین باب از باب کتاب ادب مفرده امام بخاری رحمه الله باب ادب والدی و بره لولده خوبی و احسان پدر به فرزندش جای خوبی خوب نیست هر خوبی در حق فرزند خوب نیست خوب باش خوبی کن ولیکن خوبی برای خودش چارچوبی داره حدیث 69 حدیث نعمان بن بشیر رضی الله عنه میگوید پدرم بچه سال بودم مرا برد نمیتونست راه بره رو دوش خودش میگیره رو دستاش و بغلش میکنه میبره نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اباه انطلق به واضحه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به کوچکیش او را هم کرد میگه اخذ بیده فمشى معه بعض الطريق یکم راه او را برد دستشو گرفت بعد دید که نمیتونه و حمله فی بعضها لصغر سنه چنانچه ابن حجر میره در فتح الباری جلد 5 صفحه 212 خب پس بچه بوده از رحم پدر به فرزندش این بود که این بچهش نمیدونه انسان از مرگش این بچهش اگر مرد و یتیم شد بی مال و بی خونه و منزل و دار و نداری یه چیزی داشته باشه بی پول نمونه محتاج نمونه ان اباه انطلق به الى رسول الله صلی الله علیه وسلم يحمله حملش میکرد با خودش فقال یا رسول الله یعنی نعمان باشه بچه بود پدرش را گرفت حملش کرد تو بغل خودش اوورد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم که او را گواه بگیره بر اینکه زمینی را هدیه بده ببخشه به فرزندش هبه هست والدین میتونن در حیات خودشون از مال خودشون به یک از فرزندان خودشون بدن یا به همشون کار به ارث میراث نداره ولی این کار کردن شرایطی داره باید ورثه راضی باشه یا باید به همه ورثه بده کسی از اون ورثه ها نباید ناراض باشه فقال یا رسول الله انی که انی قد نحلت النعمان کذا و کذا من این دارایی هام را تو را گواه میگیرم که دادم به نعمان این فرزندم بچه فقال ولدی که نحلت به همه دادی از این مال اینطوری دادی بهشون قال لا گفت نه قال فاشهد غیری دنبال یک گواه کسی دیگه باش در روایتی لا تشهدنی على جور برای کار ظلم از من گواه نگیر من بر باطل بر ظلم گواه نمیدم این کارت ظلمه در حق دیگر فرزندانت دنبال گواه دیگری باش ثم قال الیس یسوفک ان یکونوا فی البر سوا دوست نداری که همه در خوبی یکسان باشن چه در اینکه تو خوبی بکنی به اونها چه در اینکه تو خوبی ببینی مساوی باشه دوست نداری آدم عادلی باشی منصفی باشی کسی از ما دوست داره که آدم ظالمی باشه عدل نکنه نه کسی از ما دوست داره که فرزندانش نسبت بهش ظلم بکنن عدالت نکنن نه دوست داری همه به خوبی بکنن قال بله گفت آره یا رسول الله قال فلا اذا پس این کارو نکن پس این کار این ظلم را مرتکب نشو که به یکی بدی به دیگران ندی این که حالا عوض بیاره طرف بگه نه اون که حالا ازدواج کرده خودش مستقل کار کار میکنه نه این بچه هم کسی نداره کوچیکه برادر یوسف با اون قد و قواره بزرگ حتی خودشون هم به خودشون مینازیدن پدر و مادرم بالای سرشون محتاج پدرم نبودن حسادت روی محبت پدری چون مادر یوسف فوت شده بود مهر یعقوب به نسبت یوسف بیشتر بود محبتش فطریه حسادت روی محبت ورزیدن یخلو لنا وجه ابینا بریم یوسف را یا بکشیم یا یه جای دور بیاندازیمش که دست پدر بهشون نرسه تا پدر فقط مال ما باشه این صورتش فقط چشاش فقط تو چش ما بیفته پدر برای ما باشه حسادت به نگاه کردن وجه ابینا ما خالی باشیم با پدرمون این چهره پدر فقط روش فقط تو روی ما باز بشه فقط ما رو ببینه خب حالا ما توقع داریم یکی زمین بدیم یکی موتور بخریم یکی ماشین بخریم بعد به دیگری نخریم بعد حسادت نکنن میگه میشه دیگه بهتر از فرزندان یعقوبن که پیامبر الهی بود تربیت ما دیگه بهتر از پیامبر الهی یعقوب میشه بدی کردی بدی میبینی خوبی کردی خوبی میبینی خوبی حد و اندازه داره حد و مرز داره جاهای خوبی از مرز که بگذره وارد چی میشه ظلم و تعدی و حقوق دیگران پایمال میشه در نتیجه اون فرزندان به جایی که نور چشمانت باشن بلای جانت میشن یک اشاره ای که علما اینجا دارن شیخ البانی رحمه الله بهش اشاره میکنه میگه قول رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا فاشهد غیری توبیخه مثل فرمودی الله ذق انك انت العزیز الكريم ذق انك انت العزیز الكريم به جهنمیان الله میگه خوش باشید خوش بگذرانید تو این جهنم فاشهد غیری دنبال کسی دیگه بگه گواه باشه بر این کار این توبیخه وقتی که رسول الله گواه نده روی بگردانه از این صحابی بر گواه دادن یعنی چی من گواه نمیدم رسول الله اصلا گواه نده یعنی کارش نهایت زشتی و قباحت رو داره فاشهد غیری یعنی اینقدر فعلت زشته اینقدر فعلت قبیحه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر نیست که بر تو گواه باشه بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله باب من لا يرحم لا يرحم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله چلو باب باب من لا يرحم لا يرحم کسی رحم نکنه رح نمیشه شرحش دادیم توضیح دادیم فقط یک مسئله حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه این حدیث هم اسنادش همچنان هست و همچنان متواتر روایت میشه من لا يرحم لا يرحم جزا از جنس عمله ترحمت سبب رحمت الهی میشه که ازش برخوردار بشی عدم ترحمت سبب میشه که محروم میشه از رحمت الهی جزاء از جنس عمله رحمت ما به برادرمون به خواهرمون به پدرمون به مادرمون به فرزندمون به نظر شما کی محتاج تره اون برادرت به رحمتت بیشتر نیازمنده یا تو به نسبت رحمت الهی کدوم یک محتاج داریم ما به نسبت رحمت الهی محتاج داریم حتی به اون برادرمون اون قدری که بندگان محتاج رحمت الهی هم محتاج این رحمت خودمون نیستن به هم دیگر ما این محتاج اون رحمت خیلی جاها هست تجار وقتی که مال زکاتشون رو میدن یا کسی رو مال زکات بدن خم ببرو میکشن یا فقیری محتاجی درشون رو میزنه ناراحت میشه که چقدر بدن چقدر تا کی باید بدن اون فقیر را رحمتی بر خودش نمیبینه یا از تاجری میخوان که مسجدی بسازه درش را میزنن بیا اینجا مسجده توفیق میخواد ساختن مسجد ناراحت میشه ای فاجر، ای ثروتمند ای پولدار تو محتاج اون فقیری نه فقیر محتاج تو تویی که رحم میکنی به فرزندت تو محتاج رحمت الهی رحم میکنی که رحم ببینی تو حاجتت نیازت به رحمت بیشتر تا اون فرزند به تو تا اون پدر به تو تو ترحم نکردی به پدر صدها نفر هستن بهش ترحم بکنن تو درتو بستی صدها نفر هستن که درشونو باز بکنن الله دری دیگری را به فرزندش به بندهش باز میکنه اما یتق الله یجعل له مخرجا هزاران در هست که الله برای بندگانش باز بکنه تو این در در خیر برای خودت بستی کی میتونه در خیر را برات باز بکنه این فهم اشتباهه چون این بی پوله اون رو محتاج میبینه در صورتی که خودش محتاج اون فقیره که اون فقیر بچه هست با نصف خورما مادر بهش میده بهشتی میشه با نصف خورما نصف کردن یه خورمای بهشتی میشه کی محتاجه اون مادر محتاج بود محتاج چی بود رحمت الهی اون دو تا فرزند که سهمشون رو خورده بودن محتاج اون تیک خورما که نبودن ولی این مادر محتاج چی بود رحمت الهی با این رحمت اون رحمت رو به دست آورد من لا يرحم لا يرحم لا يرحم الله من لا يرحم الناس الله رحم نمیکنه کسی که به مردم رحم نکنه و در روایت دیگر من لا يرحم الناس لا يرحمه الله کسی که به مردم رحم نکنه الله هم رحمش نمیکنه مشمول رحمتش الله قرار نمیده بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان فوالله ما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم حديث أبليك شرح دادی ممن أسر بعدي أسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كافت الدومين روايتي روایتی هست که در ادب مفرد میخونیم از ابو عثمان از عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل یک کسی کاری ازش میخواد بعد اون عامل میگه ان لی کذا و کذا من اول من اینقدر فرزند دارم ولی هیچ کدومو بوسیدم ما قبلت واحدا منه بعد عمر رضی الله عنه بهش میگه ان الله عز وجل لا يرحم من عباده الا ابرهم لا يرحم رحم نمیکنه به بندگانش الله جل و علا مگر کسانی که بیشتر احسان میکنن خوبی میکنن اهل خوبی هن. نه که یک خوبی اکتفا بکنی حالا من که رحم کردم یک بار بوسیدم نه این همیشه از تو تکرار بشه یک بوسیدنت به فرزندت صدقه است آدم به خودش میگه از تو فقط بچه‌شو فقط بگیره ببوسی که این صدقه ازش کم نشه رحمته آدم نباید عمل خیر به اندکش اکتفا بکنه بلکه این بر خوبی تکرار بشه بخاطر همین عمر خطاب از کلمه اکثریت و کسرت استفاده اکثرهم برا الا ابرهم ای اکثرهم صلاه اکثرهم احسان کسی که این بر و خوبی ازش تکرار بشه زیاد بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب الرحمة مئة جزء حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه چلو پنجمین باب باب الرحمة مئة جزء رحمت صد جزء رحمت مخلوق رحمت الهی که آفریده در خلقش گذاشته حدیث 73 عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل رحمت جزء جعل جعله خلقه رحمت را صد قسمت الله قرار داده فامسك عنده 99 99 تا از اون رحمت را نزد خودش نگه داشته در بهشت از اون نعمت ها چی هست اون دنیا این دنیا آدم یک ماشین میبینه درش یک وجب باز میشین اینطوری همیشه چشش تو پراید افتاده آرزوی پراید داشته بعد یه مثلا لند رو ببینه چقدر براش ارزش داره ارزش قائلا طالب علم براش یک آهنی بیشتر نیست حالا پراید باشه یا هر ماشینی دیگه باشه فرقی نداره ولی که اون کسی که اهل دنیاست نه براش تفاوت داره این گرانتره این کلاس بالاست این شخصیت این مردم به خاطر این ماشین احترامت میذارن وجه داره خب الان این جزء رحمتیه از بین رحمت هایی که در دنیا هست کل شرکت تویوتا و لگزز و مرسدس و همه اینا مال خداست الله آفریده از اون آهنش و از اون بنزینش و سوختش و نفتش و بنده اومده فقط روی هم سوارش کرده به هم دیگه پیچ و مهره گذاشته از اون آهن زوب کرده به همدیگه وصلش کرده خالقش آفریدگارش الله یکتاست ماشین رحمت رحمت نیست موتور رحمت رحمت نیست هر وسیله ای چقدر وسیله شما در دنیا دارید چشمتون رحمت رحمت نیست گوشتو میشنوید رحمت رحمت نیست میشنوید آیات قرآن کلام و سخنان الهی رحمت رحمت نیست رحمت اینها قابل حساب نیست چشما فقط چشمای من و تو نیست اون مورچه اون پرنده اون ماهی زیر آب چقدر از این رحمت ها هست که الله آفریده کسی میتونه شمارش بکنه از اون قطرات باران تک تک قطرش تک تک ذرهش کمی یا زیاده هیچی نیست در مقابل اون چیزی که الله در بهش گذاشته بهش چیه یک درختش مسیرش 100 ساله چی اون بهش که 100 سال فقط مسیر زیر اون درخت بهشتی رد بکنی فقط عبور بکنی و انزل فی الارض جزءا واحدا روی زمین فقط یک جزء از رحمتش رو قرار داده از این همه رحمتی که شما میبینید یک جزءش اندک رحمتی شما فقط میبینید فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق رحمتی که بین خلایق میبینی مادر به فرزند فرزند به مادر و به خیش و نزدیک و بین خلایق میونه حتی مثال میزنه اینجا حتی ترفع الفرس و حافرها از پاش و سمش بر میداره از فرزندش زیر پا داره میره سری پاشو بر میداره که پاش به بچهش نخوره چرا مادر نیمت پا رو فرزندش بذاره عقل داره شعور داره فرزندشه رحمتش سبب شد که بچهش له نکنه این رحمت الهی حتی ترفع الفرس و حافرها عن یا خشیت ان تصیبه ترس از اینکه شاید بچهش له بکنه حیوان دیدید الا شاید از جمله نوادر باشه خیلی کمیابه که بچهشو بزایه بعد بچهشو شیر نده گربه پنج شش تا با هم میزایه رحمت الهی رو ببین این از این ور شیر میخوره این از این ور این این ور میکشه این یادش میده که چطور غذا بخوره این روزها و شبهاش اون مادر از اون حیوان میگذرنه برای که به بچهش یاد بده زنده بمونه روی پای خودش بیسه رحمته ولی که چی میخواد چشمی باز بینا به رحمت الهی در بین خلق خیلی ها کورن نمیبینن چش که کوره هیچ دلم کوره قلبشون هم کوره نمیبینن نمیخوان ببینن نمیخوان اینو لمس بکنن درک بکنن ببینن تا اینکه شکرگزار و سپاسگزار باشه نمیخوان ببینن رحمت صفت ذاتیه الله الرحمن و اینجا صفت فعله نه صفت ذاتی این خلقی که الله آفریده الله رحمانه الله رحمانه الله خالقه و ما مخلوق و این رحمت هم در ما مخلوقات مخلوق خلق شده آفریده شده الله آفریده هیچ تعارضی هم بین اینکه الله رحمانه و رحمتش در ماها گذاشته باشه تعارض نیست الا بر اون قلب مریضی که قلبش رو اون فلسفه ارسو کور کرده بینایش ازش گرفته نمیتونه بفهمه نمیتونه درک بکنه میگه نمیشه گفت الله رحیمه نمیشه گفت الله رحمت داره چرا چون الله گفته رحمت و وسعت کل شی رحمتش همه جا فرا گرفته اگر اینطوری باشه باید الله در همه چی حل باشه الله باید همه جا باشه نمیشه نمیتونه درک بکنه صفت ذاتی و صفت فعلی نمیتونه درک بکنه چون نمیتونه درک بکنه فرق بین خالق و مخلوق در تعارض میفته در نتیجه در نفی صفات بعد هم براش توجیه میکنه میگه نه رحمت چیز خوبی نیست آدم اگر رحمت داشته باشه نمیتونه عدالت بکنه الله چطور میتونه رحمت داشته باشه و بعد قضاوت بکنه بین خلقش این قلب چیه قلب مریض قلب مریض ولی که مؤمن هیچ تعارضی بین این نصوص نمیبینه چرا معلف اینجا این حدیث رو یاد کرد بحث رحمت اینکه صد قسمت از صد جزء چرا ربطی داره به قضیه این اسب معلف خود ما رو راهنمایی بکنه راهنمود بکنه به اینکه اون رحمتی که درهای رحمتی که الله گذاشته برای ما کمش نشموریم درهای رحمت که به ما باز میشه توفیق الهی هست باید قدرش رو بدونیم و این توفیق نیاز به شک داره سپاس داره اون بچته رحمت الهی برای توست همسرت قدرشونو رو بده اون پدر و مادرت که زنده هست رو بده رحمت الهی بعضی ها منتظرن پدر و مادرشون کی بمیره نمیمیرنم منتظره که بمیرن که ارث میراثشون بین ورثه تقسیم بشه این پستیه ذلت بدبختیه چون پدر و مادرش محتاجش شدن از خاری میبینه اینکه خدمتشون بکنه از وقت خودش بده پدر و مادرش فراموش کرده اون پدر و مادر از خواب و زندگیشون زدن به خاطرش پدر و مادرمون هر چقدر محتاج ما بشن ما محتاج اونها هستیم ما نیازمند رحمت اونها هستیم دعای اون پدره دعای اون مادره با یک دعاشون جهنمی میشه و با یک دعاشون ما بهشتی میشیم قدر اونها را بدونیم خب الان اینجا با این حدیث بحث خانواده و خیش و اقارب و دوست و رفیق تمام شد الان چیز حدود 20 حدیث دیگر داریم در بحث همسایه که وقت کفایت نمیکنه که دیگه ما بقیه را بخونیم ان ما بقیه احادیث را دو هفته بعد با هم خواهیم خون در بحث همسایه به همین قد اکتفا میکنیم سبحانک الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله علی محمد و علی محمد